السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى kuendeleza tena vikao vyetu hivi vya ilmu ambavyo kwamba tunakuwa tukifunzana walillahi alhamd e, tulikoma kwenye kitabu chetu hichi cha الأربعون في الأحكام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى tulisoma mpaka hadithi ya 24 Leo insha Allah taala ni hadithi ya 25 kwenye hichi kitabu na hii hadithi inazungumzia masala katika masail as-siyam masala katika masail ya as-siyam mambo ya saum al-hafidh al-mundhiri rahimahullah ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين في حديث yazungumzia kuhusu الصيام ambao ni rukun katika arkan al-Islam na hadithi hii inazungumzia masala ya kuthubutu kwa mwezi na uthubutu vipi na kama mwezi haukuthubutu tufanye nini hii ndio madhumuni ya hii hadithi kufunga mpaka vipi na kama mwezi hatukuuona pia tufanye nini awalan bila shaka asiyam ni moja katika nguzo za Kiislamu tano ni kufunga mwezi wa Ramadhani fardhan wajiban hatman kwa kila mukallaf kila aliyebalighi katika mume au mke ni lazima wafunge mwezi mmoja katika kila mwaka unaoitwa mwezi wa Ramadhani na nini maana ya الصيام أما الصوم الصيام kilugha ni al-imsak ni kujishika na kila jambo jambo lolote ukijishika kwamba hufanyi huitwa siyam lakini kwenye sharia tukizungumza siyam maana yake ni al-imsak anil mufattirat ni ujishike usifanye mambo ambayo yanaotangua saum min tulu'i al-fajr kutoka alfajiri ya ukweli chomoze alfajr as-sadiq ila ghurubi shams mpaka jua lizame hii ndio maana ya asaum kwenye hakika ya kisheria ni mtu ajishike na mambo fulani yale yaliyotajwa kwenye sheria ambayo hufunguza saum ajishike nayo asiyafanye kuanzia alfajiri ya ukweli ichomoze e, mpaka jua lizame kwa hiyo ule mchana wote atakuwa ni saim hali hanwi hafanyi chochote katika ilichokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na saum bila shaka lahu fadl adhim ورد بعض الأحاديث زكونيش فضل الصيام نقوم الله سبحانه وتعالى سمى الصوم li wa ana ajzi bih hiyo yatosha tu ulama asema hii hadithi moja yatosha kuonesha fadhila za saumu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameitegemeza kwake yeye akasema as-sawmu li saumu ni yangu mimi wa ana ajizi bih na mimi ndio nitakayekulipa wanaofunga ulama asema hii hadithi ni hadithi kubwa sana kuelezea fadhila ya saumu kwa sababu ibada zote ndake yeye Allah zote swala zaka haji umra zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala lakini Allah hakusema al-hajj li wala az-zakatu li wala as-salatu li hakusema alisema hii lugha hii kwa saumu tu as-saumu li hii ni ishara tosha kuonesha ubora wa kufunga na kwamba saumu ina manzila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala نمتومي عليه الصلاة والسلام سيما من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة سكو موجة كيف مزمزمة أتكي كفونغا سكو موجة لأجل الله وإخلاص في سبيل الله أو كما نجهاد في سبيل الله كفونغا أو كما في سبيل الله بين فسيريوني fi wajhi Allah yani ikhlas siku moja tu Allah atamwepusha moto uso wake na moto wa jahannam 70 kharifan masafa ya miaka sabini kefi mwenye kufunga mwezi mzima bila shaka hadithi yaonesha wazi fadhila ya saum sasa hii hadithi mtume ataelezea namna gani saumu huthubutu je yathubutu kwa kitu gani asaba amepokea Abu Huraira رضي الله عنه قال سيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال نتومي صلى الله عليه وسلم اليوتاج يا مويزي الهلال يعني هلال رمضان الهلال أي هلال رمضان اليوتاج كهس مويزي ورمضان كشف قال كسيما إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه fasumu mukiuona nini hilal yani mwezi iha yarudi kwenye hilal idhamiri kwa hivyo idha raaitumuhu mukiuona mukiuona nini alhilal yani mwezi fasumu fungeni kwa hivyo hii ni uslubi ya shart idha muki mukiuona mafuhumi yake ni kwamba kama hatukuuona hatufungi ndo maana yake kwa hiyo waliposema idha raaitumuhu fasumu mkiuona mwezi fungeni wa idha raaitumuhu faftiru na nikiuona mkiuona pia futuruni mwezi wa kufungua pia mkiuona futuruni fa in ughmi alaikum siku ya kutazama mwezi kukiwa kuna ghaim kuna mawingu yametanda mawingu huwezi kuona fa'uddu 30 hisabuni siku 30 yani siku 30 za Shaaban yani ikiandama ramadan siku za 30 za Shaaban mkikamilisha 30 basi itakuwa baada ya 30 takuwa Ramadhani tarehe moja ishaandama hii ndiyo mantuki ya hii hadithi je ni nini maana ya haya maksudi au malengo ya hii hadithi hapa ndipo watu uko sana kuelewa sikiliza vizuri alafu nifahamu vizuri haya maneno yangu nataka uelewe lugha aliyoitumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu tuangalie na sisi tunaoyafanya leo leo masala haya yamekuwa ya mijadala mirefu watu kujadiliana kwenye mativi kwenye maradio wala hakuna faida yoyote wallahi utastaajabu namna gani sharia ilivyoifanya alama ya kufunga ni jambo rahisi ambalo kila mtu aweza kufanya leo likawa ndio jambo ibada ngumu inaoleta mizozo bila shaka hii yaonesha udhaifu mkubwa tulionao sisi kwa sababu ukitazama hadithi mtume alayhi salatu wasallam sema idha raaitumuhu fasumu mukiuona mwezi fungeni kwa hivyo akafunga hukumu ya kisheria ya kuifunga hukumu ya kufunga akaifunga kwa kuona na kila mtu katika binadamu ajua kutazama yoyote ukimwambia hebu tazama pale ataangalia sasa angalia namna gani mwezi unavungia kirahisi na namna gani jambo hili linaleta mjadala kwetu maajabu wallah nani ambaye ashindwa kutazama hata yoyote toka hapo nje mwambie hebu tazama pale atatazama nani ambaye hajui kuona hajui kutazama kitu sasa itakuwaje jambo kama hili ifungwe kwa sababu rahisi kama hii ambayo kila mtu anaweza kuifanya leo lifanywe jambo gumu watu waelekee mijadala kujadilianwe kutetwe bila shaka yaonesha ubovu wa nyoyo nyoyo mbovu sisi asili yetu nyoyo zetu ni mbovu ndio maana saa zote twapenda kukhtalifiana ule ukwambia mwandamo ule ule ukwambia huu mwandamo huo umeutoa wapi huo mwandamo uliopewa na nani mwandamo huo bala hizi utakuta yani watu hawataki kurudi kwenye matamshi ya mtume alayhi salat wassalam sasa leo kila mtu kupa fatwa kwa imam mashaallah kila mmoja amekuwa mufti uko redioni ah hii masala hii ni hivi yangu kwa mfanywa masala timazito mpaka bihaith yani mtu akisikia mambo mwezi ushtuka subhanallah bila shaka hii ni hawa ya nafsi mtume amesema mkiuona fungeni mshike huyo mtu anayesema muulize ndo ndo wewe unayesema mwandamo na matilai na njo hapa nini maana raaitumuhu ni kuona haya hiyo matilai umetoa wapi hiyo kungoja mwandamo wa ule wa ule umetoa wapi na mtume amekwambia ukiuona mfunge <coughs> hadha lishkal liindana tushapewa amri idha raaitumuhu fasumu mkiuona mwezi fungeni wa idha raaitumuhu aftiru na mkiuona mwezi futuruni lugha sahali nyepesi yale mambo ya usahali aliyotuamrisha mtume hatutaki tutaka mambo mazito o mimi ngoja kwangu na ule ngojea kwake na ule ngojea kwake mashaallah lidhalika utakuta jambo hili halikuwasumbua masahaba kabisa jambo hili lilitusumbua sisi kwa sababu gani kwa sababu kila mmoja ana ukwao atakuleta ukwao hii ndio imeleta shida kwenye masala haya kila mmoja ana ukwao ukwao wake na sharia haikufungwa kwa huku kwetu na kule kwenu sharia imesema mwezi ukionekana waislamu wafunge ukionekana mashariki waislamu wafunge ukionekana magharibi waislamu wafunge wa khalas lao tungekuwa sisi tuna fikra hii alhamdulillah hapo tungekuwa na mizozo kabisa lakini kila mmoja na elimu atakuitoa kuidhihirisha kwamba yeye amekomaa zaidi ajua kuzungumza jiografia zaidi ajua kuzungumza ilmu ya matlai zaidi hizo ilmu zako za matlai ziweke kando mtume sallallahu alaihi wasallam hapa alipokuwa akizungumza hii hadithi alikuwa tayari matlai yako wala matlai hayakuumbwa wakati wa mtume matlai ameumba toka adam alayhi salam alikuwa matlai tayari yashakuja lakini hutapata kwamba mtume alifunga mahala hata pamoja na matlai kwa hivyo so eh, idha raaitumuhu fasumu mkiuona mfunge sisi tutafunga yoyote atakayekuona mwezi akatupa habari tutafunga na yoyote atakayekuona mwezi katika waislamu wakatupa habari na sisi tutafuturu na hii ndiyo kauli alotuamrisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lidhalika al-Imam Ahmad rahimahullah yaqul idha raa ahlu al-mashriq sama ahlu al-maghrib wa hadha min fiqh as-salaf na hii ndio fiqh walioelewa as-salafu salih salafu wetu lidhalika utakuta hadithi mtume alipoizungumza hii hadithi alikuwa wapi alikuwa Madina alikuwa Madina hakuwa Makkah wala hakuna sahaba hata mmoja aliyefahamu kwamba hii amri mtume awaamrisha watu wa Madina tu wakiona wafunge wao hakuna hata sahaba mmoja baada ya kusemea hadithi kama ya Rasulullah mamaanisha kwetu hapa Madina maanisha kote duniani hakuna sahaba aliouliza hiyo suala sababu gani sababu wamefahamu kwamba ni amri ya waislamu ulimwenguni mzima kila kumfikia habari ya kuonekana kwa mwezi atafunga ndio maana masahaba hakumwambia hii amri wamaanisha watu wa Hijazi ama wa Shamu ama wa Misri ama wa wapi haya mambo tulikuwa nao sisi wenyewe tulipoona kwamba haya ya mtume hayatutoshi mpaka tulete na yetu leo kwa kila mmoja mufti ah mimi naona mimi naona wewe waona kama nani na hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam ishatuamulia kwa nini uone baada ya hadithi ishakuja oh mimi naona kauli ambayo kwamba haitoleta fujo ni kauli hii hatuangalii kauli ya kuleta fujo hapa wala kauli ya kutoleta fujo tuangalia ukweli uko wapi ipi ndio kauli ya haki hufuatwa ila kauli hii italeta hivi kauli hii italeta hiyo masala nyingine hiyo mbahathi kando lakini mtu asiseme hilo ndio sababu ya kufunga sababu ya kufunga ni ru'yatul hilal hiyo ya kwanza nukta ya pili mtume amesema idha raaitumuhu mukiuona hakusema watu wa mji fulani mukiuona lugha hii azungumza na waislamu walioko ulimwengu ule siku ile hai wote duniani waingie kwenye amri kwa hivyo aliposema idha raaitumuhu mukiuona mwezi hii amri amrishwa mpaka iliyoko China na Amerika na wapi na kila mahali kila mahali ambaye kwamba zama hizi mtume alikuwa kizungumza yuko hai muislamu huyo ameamrishwa amri hii sasa utaniuliza suala eh aliyoku mjiwa kule na mtume kwa Madina atasikia vipi na zamani hakuali na simu nitakwambia kila habari itakayokumfikia yoyote atakayokufikia na habari ya mwezi usiku ule nafunge ambao hakufukiwa basi huyo hukumu hana maana hajafikiwa na habari hadha hu na leo walillahi alhamd Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia dunia fupi leo tukio laweza kutokea pale habari ikatapakaa ulimwengu mzima tukaipata na haitosheki tu utapata na daula nzima ya Kiislamu hutangaza na mwezi wameuona na bado mtu kwambia bado sio wangu nasallallahu alafia wasalama naudhu billahi min alhawa hii bila shaka matatizo makubwa leo mwezi hauonekanwi tu huonekanwa na ukatangazwa na nchi nzima na bado mtu hakubali Waliaadhu billah hii ndio imepelekea watu wengi kusema kwamba ati wao hawafahamu hii hadithi ni vipi la hadithi iko wazi umepata habari kwa sababu hii hadithi mtume mwenyewe pia yajua kwamba haiwezekani ati watu wote waone mwezi haiwezekani lazima wengine watauona na lazima wengine hawatouona watapewa habari na waliouona hayo yote mtume yajua si kwamba hayajui ukayajua wewe leo ha. lakini amri ikatoka hivyo hivyo kwamba mukiuona kwa hivyo kuuona kwa macho utafunga kuona kwa kupewa habari na muadilifu pia ni kuona hayo mambo mawili yote kisheria yako kuna arruya alhaqiqiyya ni mtu auone mwezi kwa macho kuna na arruya alhukmiya hukumu yake kama aliona na hakuuona nitakupa mfano sasa hivi sasa hivi mtu amesafiri amesafiri ako safari akapigiwa simu kwake nyumbani akaambia mke wako amezaa amezaa mtoto wa kike mtoto wa kiume akapigiwa simu akapewa habari hakumuona mwane hajamuona aweza kukanusha hakuna urongo mpaka nione mpaka nione akisema hivi takuwa njuha ununu juha ndo hivyo hivyo wewe umenukuliwa habari na mtu mwadilifu akwambia kwako nyumbani kumetukia jambo kadhaa hata kama hujaona utaamini na utasadiki na wewe utamtangazia alhamdulillah mwenzako alhamdulillah ameruzukiwa mtoto wa kiume alhamdulillah ameruzukiwa mtoto na hujamuona hujaja nyumbani kumuona mbona habari hiyo umeikubali na ukaitangaza ati ya mwezi haiwezekani ya mwezi ha minkiona kikwambia wewe wewe ufai kutangaza kuambia wengine wakafunge na makosa na sallallahu alaihi wasallam hadha mina alkhata fi alfahm huku ni kufahamu hadithi makosa na si sawa leo utakuta watu uchocheana kwenye masala haya ambayo kwamba utafuta mikao kumejengwa timu wewe funga mbea manyuma subhana yani imekuwa masala leo ni hivyo hakuna tena dalili leo na nani Ufunga na waarabu wewe ama ufunga na kwenu lugha inkuwa ni hiyo na nasallallahu alafia inkuwa masala ya ukabila na naarata za kijahilia hambiwa siku hizi mtu wewe ufunga na waarabu ama ufunga na Kenya waliaadha bila hii nitoka wapi kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha hii masala kumeingia hawa ndani na ujinga si masala tutotefta haki haa lakini habari tunazopata kwenye mitandao zote tutazikubali wewe ukiambiwa nchi fulani kumepigwa bomu watu wamekufa utakubali na hata huko huko huko hapa kwenu na hujenda kuangalia nchi fulani kiongozi fulani amefariki utakubali nchi fulani kumetokea janga la mfuriko wakubali lakini ukiambiwa mwezi tu ndio umetokea ukubali ah mwezi mpaka wangu kwa hivyo hizi vifaa hizi ala za kunukuu habari zote zifanye kazi kunukuu habari zote isipokuwa habari ya mwezi tu zisinukuu zikinukuu habari ya mwezi huwa haikubaliki al arisa hadha min al jahl hisi winga bila shaka hadha al min fi fahm an nusus ni winga kutofahamu nususu sawa sawa kwa hivyo Allah Allah hadithi iko wazi mtume amefunga na sharti idha raaitumuhu fasumu mwezi mkiuona wala si lazima niuone mimi muislamu yoyote akiuona mwezi tutafunga Atu, atuambie ana kwa ana kwa mdomo au yuko nchi jirani au yuko nchi yoyote akatupigia simu akatuambia tutafunga tutafunga tutafunga kwa sababu tufuete amri ya mtume alayhi salatu salam wala hatufuati waarabu wala waafrika twafuata mwezi unapoandama na muislamu ametukwaje hukumu yeye dhamana ya kutangaza nchi wenzetu watu wenzetu basi mimi sina makosa kufunga kwa sababu nifuete hadithi ya mtume alayhi salat wasalam na hivyo hivyo kufuturu hivyo hivyo kufuturu haya masala angalia namna gani sheria ilivyofanya mapesi na namna gani sisi tumefanya mazito habari italetwa na haikubaliwi au isikubaliwe au kadha irudishwe kuwekwe mikao sisi hatufungi na nyinyi nyinyi hamtufungi na sisi hapa kumeingia hawaza nafsi ndo maana haya masala watu wengi wayaona yamekuwa mazito yamekuwa magumu sababu ni hawazi iliyoingia fa in ghumma alaykum fa in ughmi alaykum kukiwa kuna mawingu fauddu 30 hisabuni shaabana siku 30 alafu tarehe moja itakuwa siku inayofuata ni tarehe moja ya Ramadhani kwa hivyo hii hadithi ni katika ayat min ayati nubuwati rasul ni katika alama za utume wake kwa sababu amezungumza maneno haya akiwa Madina na alikuwa mtume yuwajua miji ya Furs miji ya Sham inatofautiana na Madina kwa masaa alikuwa hayo yote anajua na matla ilikuwa yashaumbwa kitambo na masahaba hawakumuuliza wamaanisha tukiuona sisi watu wa Madina tu au wakiuona kina mahali hakuuliza hayo kwa sababu walifahamu amri imetoka ni ya waislamu ulimwengu mzima na hii ndio ufahamu sahihi wa hii masala au hii hadithi yule atakaye kutuambia haa hii haimaanishi ni mwandamo wenu hadithi haimaanishi idha raaitumuhu haimaanishi waislamu wote hadithi yamaanisha idha raaitumuhu yani nyinyi mji wenu nyinyi watu wa mji mkiuona nyinyi ndio mfunge huyo ataka kutuambia maneno haya tutamtaka hoja tupatie hoja ambayo yaweza kufunga hadithi hii umumi wa hadithi lete hoja unaambie haa mtume hapa alikuwa maanisha watu wa Madina hamaanishi watu wa Sham wala hamaanishi watu wa Misri wala hamaanishi watu wa Khurasan wala wapi utanipa hoja wewe unayepinga kwa hivyo yule anayesema kila mji una mwezi wake yafaa athibitishe hoja asiseme kwa madai alete hoja ambayo inasarih kwamba kila mji una, una mwezi wake watu hufanya hivyo ama kutukulua maneno ya mtume tu yakafasiriwa kiholela kila mtu afasiri kulingana na ufahamu wake yeye sivyo masahaba na ulama walivyofahamu bila shaka hii ni makosa wala haipaswi na haswa sisi sahihi tumeiweka ni timu ni timu mimi nina itikadi hata vipi sitakubali mwezi ukipatikana mahali fulani ni sharti watu wa mji fulani waniambie ndio mimi nikubali bila shaka hii ni hawa wala hii si elimu في hadithi iko na baadhi ya fawaid. Minha awalan faida ya kwanza. الحديث يدل على أن الصيام والفطرة مفطران أن الصيام والفطرة معلقان بالرؤية hadithi ni dalili ya kuonesha anna siyama wal fitra kwamba kufunga na kufuturu muallaqani birru'ya imefungwa na kuona kwa kuonekana la bilwujudi sio kwa kuzaliwa kwa mwezi mwezi waweza kuzaliwa lakini si uone lakini utakapokuonekana na yoyote akatupa habari si lazima uone wewe na si lazima mwezi pia ukizaliwa pia uonekane waweza kuzaliwa na hata kuna hata mtu mmoja akauona hatufungi lakini akaja mtu yoyote tu akatupa habari kwamba ameuona yeye hapo tutafunga kwa sababu hadithi qat'an haimaanishi watu wote waone ni kwamba lazima kuna wengine wataona na kuna wengine hawataona bidalil hadithi ya ibn Umar alsema radiyallahu anhu fi sahih asema taraa annasu alhilal watu walitoka kwenda kutazama mwezi taraa annasu alhilal shaabani mwisho wasahaba walitoka kwenda kuutafuta mwezi asema ibn umar fa akhbartu ar-rasula annani ra'aytu sasa wametoka watu wote Madina wingi sana wametoka kwenda kuuona na wote hawakuuona aliuona nani ni ibn Umar peke yake ibn Umar asema nkaenda kwa mtume nikamwambia mimi nimeuona mimi nimeuona Mtume SAW sallam akaamrisha watu wote wafunge kwa kuonekanwa mwezi na bin Umar kwa nini aliamrisha watu wote waislamu si watu wa Madina tu aliamrisha waislamu wote wafunge kwa sababu Ibn Umar amekwenda kuona mwezi na wengine wametoka hawakuona kwa hivyo hii ni dalili ya wazi kuonesha kwamba waislamu wote sehemu yoyote wakituonesha mwezi tutawafuata na tutafunga wala hakuna pingamizi yoyote na kama ni hivyo lazima tuone sisi au kila mtu uone basi ingelikuwa hakuna haja mtume kufanya hivi lakini mwenyewe amefanya hivi na akatoa amri sumu kwa sababu Ibn Umar ameona na hii amri hakuna hata mtu mmoja atasema mtume akusudia watu wa Madina akusudia ulimwengu mzima ufunge kila atakao kumfikia amri ile atafunga kupitia hiyo amri ya mtume alayhi salatu wasallam na alouona ni mtu mmoja ni ibn Umar kwa hivyo ikajuzu sote tufunge kefu leo uonekano nchi fulani si muislamu mmoja waislamu wote waingie kwenye saumu ati mimi bado nina shaka si ramadhani kwangu subhanallah hadha hawa hadha billah hii ni hawa nyingine ya maajabu ama utwambie la mimi itikadi yangu ni jitihadi sitaki tu mimi itikadi yangu ni jitihadi na jitihadi yangu kwamba sikubali mwandamu mwingine ila wangu eh ha, hapo shore yako hatuwezi kukutiza nguvu tutakwambia hiyo kauli dhaifu ni dhaifu haina hoja haina hoja lakini umeamua hata kuifunga shore yako lakini usibishane na wale ambao kwamba wamefunga kwa ru'ya ya waislamu makosa wao ndio wako kwenye haki na haki iko na wao na sawabu ni kwao kwa nini wao leo waonekana ndio watu ambao kwamba hana haki bila shaka hii ni hawa wa majuz lidhalik yoyote anayefuata amri ya mtume amri ya mtume ni hii kwa hivyo si vizuri kuwata amri ya mtume kufuata ijtihadi za baadhi ya ulama ambao kwamba husibu na hukosea huwezi kuwata hadithi kama hii ukaenda kwenye ijtihadi ya mtu ambaye ni alim min ulama ikiwa ijtihadi yake itagonga hadithi hivi haifai kufuatwa ijtihadi kama hiyo bila shaka <coughs> faida nyingine faida nyingine hadith وفيه أنه إذا غم على الناس الهلال mwezi ukifichamana kwa mawingu yukamilu shaabana 30 yawman watu watakamilisha shaaban siku 30 kama ni mwezi wa kuandama kama ni mwezi wa kutoka watakamilisha ramadhan siku 30 kwa hivyo hadithi ya ibn Umar ilisema wazi faatimu au faakmilu shaabana 30 idhan idha ghumma ala nas Allah kutukalifisha hatakuwa ametuambia tutazame tu juu umetazama kuna mawingu خلاص hakuna mtu yote aliyoona mwezi tutakamilisha shaabani siku 30 kama ni mwezi wa kutoka tutakamilisha ramadhani siku 30 baada ya 30 خلاص tutakuwa ina siku inayofuata ni tarehe moja hadha hu na sisi tumekalifishwa kuona kwa macho haya kutumia ala yafaa haifai yafaa ala kitu cha saidia macho kuona mbali haina neno lakini si lile lile ndo ndio litakalokutazama hadha hu lidhalika saa nyingine hutumiwa zile marasid zile darubini kali za mtu akachungulia akaangalia huu bado mtu mwezi ameona kwa macho japokuwa ile ala imemkurubishia masafa kazi ile ala ni kukurubisha ile masafa ile mbali au uone vizuri ule mwezi kwa hivyo sharia haikukwambia tumia ala haikukulazimisha haikukulazimisha sharia imekwambia macho hayo leumbwa nayo lakini umeonelea utumie ala ni mubah hakuna vita hakutetwi tumia ala lakini ile ala haitazami mpaka utazame kwa jicho lako hadha hu kwa hivyo kutumia usaidizi kutazama kwa darubini haikatazwi kisheria ni ala katika ala za kunufaisha za kukurubisha masafa yaliyo mbali ukapata kuona vizuri ala kama hizi pia kutumika haina neno kisheria faida ya tatu wafihi yusru alislam yaonesha usahali wa uislamu kivipi haithu allaka alahkama bilasbab amefunga hukumu ya saum kwa sababu almuyassara likulli muslim kila mmoja sababu hii aiweza kuangalia kitu nani ambaye ashindwa kuangalia kutazama utashindwa kutazama kwa hivyo mtume aliposema idha raaitumuhu akaifunga siyam kwa sababu ambayo kwamba kila muislamu aweza kuifanya hii ni dalili kuonesha hii masala ni rahisi ni sahali sisi ndo tumeingiza ugumu leo utaambiwa ah, kuna mwezi kuonekana na wewe wengine wafanya na stiza ya ah, ule hakuona mwezi aliona kope kwenye mato imekaa hivi kope basi katangaza ameona mwezi dhihaka na shere na stizai ati mwingine ambia ati waarabu hawaangalii mwezi kuna mtu kwao aitwa hilali sasa shaabani ikifika 29 e, eh, watu muona hilali upita utangaza ati mwezi mtasikia hilali imeonekana ah, amaanisha mtu kuleitwa hilali kwani si majuha kutezwa shere namna hii sasa ikiwa watu kama hawa ndio huzungumza masala haya leo utafahamu kuna haki hapana hadha hawa wa dhalal wal iyadha billah lidhalika usalama bali mimi na wanasihi watu siku hizi wallahi mtu akitaka usalama wa kufanya ibada yake vizuri afuate mwandamo unapotangazwa wa nchi yoyote wametangaza mwezi utafunga vizuri murtah huna shak umeingia kwenye saumu kwa habari ya waislamu kwa yaqin ya nchi fulani hadha amru tayyib na utakuwa mbali na shaka shaka wala wala si kama hapa kutakutafuta au ule kutafutana na ule shore yako utajitia shubuhat wewe mwenyewe kisha useme haa hawa watu bwana watuchanganya safari hii mwaka huu watuambia hili ah mimi mwakani sifungi tena na huyu nitafunga na, na nchi mimi mwakani wewe mwenyewe ndio nitafuta hizo shida nani alikutuma ungoje tangazo la mtu fulani mpaka fulani anene shore yako lakini mtume akwambia idha raaitumuhu fasumu wewe huitaki hiyo wataka likulli baladin ru'yata sasa stahamili ukiingia shubha ukisema mmeingia shaka ukisema mmechanganyikiwa shore yako usimtefute mtu ukamuuliza kaa nao mwenyewe mchanganyiko wako kwa sababu wewe mwenyewe ndio umetaka kauli nzuri hii huitaki wataka kauli ya fujo na balaa shore yako kwa hivyo mimi nasaha yangu ni hii waislamu wafunge mwandamo unapoonekana watu wafunge watu thika nchi daula ya Kiislamu imetangaza mwezi tutafunga bila shaka yote mkitaka ule ukwetu sana lazima kwetu shauri zenu <clears throat> رابعا فائده ya nne وفيه جواز قبول خبر الرأي للهلال hadithi yaonesha hadithi yaonesha kwamba habari ikiletwa ya mwezi lazima ikubaliwe lazima ikubaliwe wujubu kabuli khabar rai wujubu kabuli khabar ra'i ikiwa haina shaka ni mtu thika in kana thika mtu akiwa ni thika amekuja akaleta habari ya mwezi yajibu ni wajib tukubali habari yake na tufunge <clears throat> kwa nini litaadhuri ru'yati likulli ahad kwa sababu haiwezekani ati watu wote wauone ngumu watauona baadhi na baadhi hawatauona wale ambao hawakuona watafunga kupitia ushahidi wa wale waliouona na hii ndio desturi ilivyo kwenye ahkamu za kisheria kadhaa kadhaa lidhalika wakisha kuona baadhi itatoshelekana kwa wengine itatoshelekana kwa wengine kwenye ushahidi sheria imeweka mashahidi wawili mashahidi wawili wakithibitisha jambo tutalitukulia jambo ni kweli hata kama sikuliona au sio kwa mfano wankuja watu wawili kwa kadhi akasema bana mimi namdai huyu bwana hata kunlipa kadhi akamuuliza una mashahidi naam akaleta mashahidi wawili mbele ya kadhi kadhi akamwambia huyu lazima umlipe huyu kwa nini kadhi ameamua na amehukumu na amemlazimisha huyu alipe ametoa hukumu hiyo kupitia ushahidi wa waislamu wawili fika walioshuhudia na hukumu nyingine yoyote <clears throat> utakuta ikija masala ya had watu wawili wakashuhudia mmoja mtu akinwa khamr utakuta yule mtu atachafwa hadi ya khamr kwa sababu waislamu wawili fika wameshuhudia huyo amekunwa khamr alofanya fahisha ya zina wakija watu wanne wakashuhudia mbele ya kadhi amefanya atapijwa had na kadhi atahukumu huyo mizini na hakumuona ati habari ya mwezi tu ndo haithubutu mpaka kwa ah, mambo haeleweki ati mwezi haikubaliki shahidi akija akileta habari kukitangaza haa mpaka shahidi yatoke kwetu bila bila shaka hadha yadullu ala alkhiffa fi an-nadhar bila shaka hii inaonyesha mtu ameangalia masuala haya kwa mtazamo hafifu lao angeuangalia kwa mtazamo wa ndani zaidi ungeona kama kaul ya jumhurul muhaddithin inayosema kwamba alru'ya wahida ru'ya ni moja peke yake naam faida nyingine katika faida ya hadithi وفيه مشروعية الإخبار لمن رأى الهلال ni sunna mtu akiuona mwezi atoe habari asinyamaze asimulie aambie wenzake la yaskut asinyamaze akaificha hii khairi mtu yote anayeona mwezi ni sunna atoe habari aende apeleke habari kwenye jiha masula kwamba yeye ameuona mwezi ili watu watangaziwe ili watu wafunge kupitia ushahidi wake wale wanaotoka kutazama mwezi kila mji malengo yao ni ni kwamba watarudi wawaambie watu watangaze kwamba wameuona mwezi na kila nchi wana watu wao wa kuangalia mwezi au sio sasa mimi kama nchi yangu ikoonekana nchi ya huyu jirani watu wake kwenda kuangalia wameuona wakinambia na mimi kuna dhambi gani na mimi kufunga aa ah, ah, haikuwa mipaka ah, lazima mpaka jua lipimwa litefuta mipaka limekwenda matla ile tutafuta ilmu ya shida mtume alikuwa ajua umma wangu sio watu wote wanaelewa ilmu ya matla alikuwa anajua na ndio maana hakuifunga somo kwa matla kwa sababu sio kila mtu ana ilmu ya matla sio kila mtu ana ilmu ya jiografia ya kuangalia jua latembea vipi ndio maana akafunga kufunga kwa kutazama kwa macho ili kila muislamu aweze kutoa habari akitangaza na hii ni kuonesha usahali wa dini lakini leo tumeyafanya mambo mazito wenyewe kwamba lazima na kuona auone mtu fulani watu wa mji fulani tu kwa sababu wao wana ilmu ya wamesoma jiografia wajua ilmu ya ardhi wajua kadha kadha haya yote sio nitokapo ni yetu wenyewe si mtume alayhi salat wassalam vile vile katika fawaid fihi annahu la shahra ba'da 30 yawman fihi في الحديث يعني أنه لا شهر بعد ثلاثين يوما سيسي بإسلام هاتونا مويزي زيد يسيك ثلاثين سأمتم يتم بها فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين سيكو ثلاثين ndo سيكو يمويشو kwenye mwezi wetu hatuna ثلاثين نموجة سيسي ni تسع عشرين na سيسي بإسلام ولا هاتونا ثمانية وعشرين كما منجين سيسي mwezi wetu ni تسع عشرين ثلاثين هاتونا ثلاثين موجة هاتونا عشرين نعم وهو حديث يونيشا لا شهر بعد ثلاثين يوما هاي عنده بعض مسائل كون يهي حديثي يا كوانزا أما حديثي يبيلي يا مسألة صوم أما أن حديثي عشرين ستة نفوبي تتشكونا هي موجة أسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي صلى الله عليه وسلم سيما من نسي وهو صائم يويوت ألي سهاو نيا مفونغا فأكل أو شرب أكل شكولا أما كان وماجي وكسهاو فليتم صومه أكمليش صومياك أكمليش صومياك فإنما أطعمه الله وسقاه iko chakula alichokila na hicho kinwaji chatoka kwa Allah Allah ndo amemletea akamlisha na akamnesha kwa hivyo madamu umesahau siku sudi haina neno wakati pindi unapokumbuka tu toa kile chakula alafu endelee na kufunga somo yako bila wasiwasi wala utakani kulipa wala utakani kulipa kwa hivyo hii hadithi yaelezea masala katika masala ya mufattirat ni mtu aliyefuturu kwa kusahau na je sahau ambayo yasemeheka <clears throat> ni sahau kule kunwa na kunwa tu ama ni sahau kwenye mambo yote yanayovunja saumu manake mtume ametaja kula na kunwa tu man faakala fa akala wa shariba zinazovunda saumu si hizi mbili tu a kuumika uvunda saumu kufanya jimaa mchana Ramadhani na mke wake mtu vunja somo <clears throat> kujitoa manii kwa kusudi vunja somo kuingiza kitu kwenye njia zote za mwili yoyote ikaingia kwenye mwili kwa kusudi kwa kukusudia vunja somo kujitapisha vunja somo kwa kusudi haya mambo yote vunja somo sasa je sahau yasameheka kwenye kula na kunwa tu ama ni kwenye kila jambo linalovunja saum kwa mfano mtu aseme amesahau amefanya jimaa na mkewe ramadhani mchana asema nsahau kama ramadhani mathalan madha nakul je saumu yake aendelee na ni sahihi am la الصحيح من أقوال العلماء kwamba ni ikithubutu kwamba ni sahau ya kweli amesahau basi jambo lolote linalovunja saum haliathiri hata kama njimaa hata kama ameumika hata kama amejichapisha madamu amesahau madamu amesahau tutamwambia atimma sauma timiza saumu yako wala hudaiwi wala huna kafara wala huna lolote ikiwa kwa kusahau la kama sikusahau kwa kusudi basi hukumu zajulikana atatoa kafara mughalladha kama ni jimaa ile maarufu kwenye kutub al-fiqh lakini hapa tu nikuja kufahamisha kwamba sahau ni sababu ya kisharia ya mtu kusamehewa kwenye kila nyanja sio masala ya kula tu na kunwa kwenye somo naam hiyo ndiyo fahamu sahih ya jumhur ahli ilm kwenye hii hadithi kwa hivyo yoyote amefanya jambo linaotangua somo lolote kwa kusahau hakukusudia baada ya kukumbuka tu ah akaacha lile jambo huyu somo yake sahihi wala hana lolote aendelee na somo yake wala hana kulipa wala hana fidia naam kinyume na malikia malikia wao wanaona atasemehewa madhambi tu ya kula na kunywa ramadhani au kufanya jimaa ama ile kafara itathubutu atoe na ile siku ailipe kama ni jimaa kama ni kula na kunwa hana kafara lakini azilipe hizo siku alokula na kunwa kwa kusahau ramadhani hii ni kauli ya malikia lakini fihi dhaaf bila shaka fihi dhaaf hadithi yapinga fahamu hiyo hadithi hii yapinga fahamu hiyo na fahamu sahihi ni fahamu ya jumhur kwamba madamu amesahau akala akanwa au akafanya tendo lolote lingine linalovunja saum basi atasamehewa madhambi na hana kulipa ile siku wala hana kafara yoyote وهذا هو الراجح والله أعلم في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث يدل على أن الأكل والشرب يفطران الصائم حديث يونيشا كون بقول نكون وفنغوز صوم إذا فعلهما متعمدا أكفانيا وكسودي وكفانيا وكسودي وسبابه أكفانيا وكسهاو أتسمهما hii ina maana kwamba akifanya kwa kusudi hatasomehewa na ile somo itavunjika na ile siku lazima atailipa kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kula na kunwa kwa kusudi huvunja saum huvunja saum hiyo ni faida ya kwanza pili wafihi anna man akala au shariba <clears throat> nasian aliyekula na aliyekunwa kwa kusahau fa innahu la yuftir saumu yake wansahih haikuvunjika waliutimma saumahu kule kuambiwa atimize saumu yake aendelee huwa ina maana haikuvunjika hata kama amekula na amekunwa ndio maana hadithi ikategemeza kule kula na kunwa kwa Allah si kwake sasema nini fa inna at'amahu Allah wa saqah huwa si yeye alikula ni Allah alomlisha kwa nguvu Allah ndo amemkadiria ale amemlisha idhan madamu si mwanadamu alokula yeye wala alokunwa yeye ni Allah ndo amemlisha ndo amekunwa idhan haina haja kumharibia somo yake ndo mtume asema falyutimma atimize somo yake kwa sababu alomlisha ni Allah si yeye mwenyewe na huku Allah kumlisha mja huwa mvipi mal maksud ni nini maana at'amahu Allah Allah amemlisha na amemnwisha maana yake nini makusudio si kwamba Allah amemwakiza chakula akamtia mdomoni atikula ha si ufahamu maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria kusahau kule kusahau kukasababisha ale kwa hivyo ina maana Allah subhanahu wa ta'ala kuambiwa amemlisha vipi ni kwamba yeye Allah ndo alosababisha asahau yule mwanadamu kwa hivyo madamu yeye ndo alosababisha tukio la sahau ndio kule kula kategemezewa yeye Allah kwa sababu yeye ndo alokadiria sahau hii ndo maana yake wazi idhan kule kuambia mwanadamu akamilishe saum kwa sababu si tendo lake nani anaweza kujiziwia si sahau kitu utakiona lazima imekufika idhan kile kitu cha sahau ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekukadiria na ile kadari ikakulazimisha ufanye kwa hiyo madamu umefanya kwa wasta wa kusahau ndipo ukasameheka na ndipo kule kula kwako na kuna kwako kategemezewa Allah ndo alokulisha si wewe mwenyewe kwa sababu kama wewe mwenyewe umekumbuka ukafanya hivyo somo yako itavundika lakini madamu kuna sahau iliingia kati na hii sahau imetokana na Allah ndio maana na kule kula akasukumiwa yeye akategemezewa yeye subhanahu wa ta'ala kwamba amekulisha yeye na amekunisha yeye kwa hivyo itakuwa Allah amekulisha na amekunisha kupitia sahau na madamu amekulisha kupitia sahau basi amekusamehe madhambi na ile saum eh itakuwa ni sahihi wala hudaiwi na kule kunwa na kule kunwa ni riziki Allah alikuletea siku ile Ramadhani ukanufaika hiyo ndo maana ya hadithi <clears throat> wafihi katika fawaid vile vile za hadithi rahmatullahi ala ibadi yaonesha huruma ya Allah juu ya waja wake haifu rafa al mashaqqa wal haraj kumuondoshea mja mashaqqa taabu na dhiki yani baada ya kula kufunga kwa kusahau hakuambiwa alipe ile siku akaongezewa siku moja alipe la madamu amesahau Allah amemsamehe hata hiyo kulipa pia silipe na hii inaonyesha rehema ya Allah kwa waja wake wafihi anna nisyana udhrun shar'i hadithi vile vile yaonesha kwamba sahau ni udhuru wa kisheria unaokubalika ikithubutu kweli sio mchezo ana wengine wana mchezo na ujue Allah subhanahu wa ta'ala yuwakujua wewe ni mkweli ama wadanganya kwa hiyo mtu asijisumbue kwenye masala haya kusema ah mimi nimesahau na kumbe mrongo atajilaumu nafsi yake baadaye wewe waamiliana na Allah huwezi kumdanganya Mola wako kabisa lidhalika kama umesahau kikweli basi sahau ni udhuru wa kisheria ambao kwamba sheria imekusamehe isipokuwa tu kuna ibada zingine hata kama umesahau hazisameheki utabidi uzifanye kama nini ah kama sala mtu amesahau ajua kwenye moyo wake answali alfajiri kumbe nisahau siku yoyote wakati wote atakapokukumbuka ni lazima ile swala ailete ndiyo madhambi yawe kutoswali utasamehewa madhambi utasamehewa lakini ile swala ni dhima kwenye shingo ni faradhi ya mara tano kwa siku lazima uitekeleze mara ukisahau siku yoyote utakayokukumbuka lazima uiswali ile swala uliyosawa isipokuwa saum saum ndo Allah ameleta takhfif akaona akama mtume صلى الله akasema aendelee tuna saum wala haina haja ya kulipa hii ruhusa iko kwenye saum ama ibada zingine zilizotegemea dhima kama hizo kama sala itabidi e, uitekeleze au mtu ameweka nadhira akasahau akikumbuka lazima ile nadhira itekeleze kwa sababu ni dhima kwenye shingo yake mambo kama hayo utasamehewa tu madhambi lakini ile ibada mpaka uitekeleze lidhalika katika taraif <clears throat> imekuja katika taraif imekuja amepokea Abdul Razzaq an Abi Huraira an Amr ibn Dinar naam isnadi yake mpaka kwa Amr ibn Dinar asema Amr ibn Dinar anna insanan jaa ila Abi Huraira kuna bwana mmoja alikuja kwa Abu Huraira faqala akamwambia asbahtu saiman mimi nimepambauka leo nafunga fanasitu nikasahau fataimtu nikala ni suala sasa yamuuliza sahaba Abu Huraira huyu mtu ndo anauliza qala Abu Huraira akamwambia radhiallahu anhu la ba'sa hakuna neno endelea na somo yako haya kisha akaja tena thumma qala akaja siku nyingine thumma dakhaltu ala asema dakhalat ala alayya insan na ala Abu Huraira akaingia kwa Abu Huraira tena yule mtu yule mtu akaja mara ya pili akamwambia nasitu leo pia nimesahau tena eh na tena leo mmefanya makubwa zaidi akamwambia ta'imtu wa sharibtu mimi nimeamka nimefunga pia leo lakini leo mmefanya mambo mawili nimekula na nikanwa alafu ndo nikakumbuka nimefunga qala Abu Huraira akamwambia la ba'sa nenda zako tu haina neno madamu umesahau somo yako sahihi akamwambia Allahu at'amaka wa saqaka huyo ni Allah ndo amekulisha na amekunisha kisha kaja mara tatu tena kaja mara tatu qala akamwambia nasitu nimesahau tena taimtu nimekula alipokuja mara tatu sasa Abu Huraira kahisi qala akamwambia radhiallahu an anta insanun lam tataawadi siyam hivi ninavyokuona wewe ni mtu kuzoea kufunga ukozoea kufunga wewe fadhali tu ule eh nikana alikuwa somo za sunna hizi anambia eh nikana ni mtu somo si mazoea yako yani kila siku utasahau wewe basi ndio sahau patikana siku moja tena mara nyingi sana sana Ramadhani tarehe mosi tarehe mbili pale mumkin mtu aweza kusahau vile ana kasi ya mara mtana kula lakini Ramadhani ati kila Ramadhani ya usahau leo umesahau baada ya siku tatu utasahau tena sahau tena fil ghalib mara nyingi mara nyingi hii huwa ni ngumu kupatikana Allahumma illa pengine yatokea baadhi ya watu wachache ambao wana ghafla basi mumkin huenda katokea lakini al-asl si desturi fil ghalib mtu usahau mara moja mbili faida ya mwisho ya hadith wafihi adamu tafriqi hadithi haikupambanua baina qalili al-akli shurb wa kathiri kula kingi na kunwa kingi na kula kidogo na kula ati wengine wana fikra kwamba mpaka ule sana ukila sana somo yako lazima uilipe ile siku ukila kidogo ndio ile utasamehewa na usilipe la hii fahamu hadithi haikueleza maana wengine utamkuta mtu amwambia mimi nimesahau nimekula sahani nzima mpaka nikamaliza ndio ngakumbuka mnafunga atamwambia hawe ah, basi hii siku lazima uilipe kwa nini kwa sababu umekula kiwango kingi ngelikuwa mpiga tonge moja mbili ngekwambia hauna neno la la la aliyekula kilo mbili na aliyekula tonge moja ni sawa sawa kwenye hukumu bora tu sahau iko hata ukala kilo tatu kajaza na huwa nkula kilo moja nyote madam mmesahau nyote hamna haja kulipa saumu hakuna tofauti baina kiwango cha kula ama kiwango cha kunwa kilichotajwa kwenye hadithi fal ibra an-nisyan mazingatio ni kusahau mazingatio ni kusahau lidhalika siku moja amepokea Imam Ahmad Eh, maula katika maulato ummu ishaq alikuwa yuwala na mtume sallam kwenye sahani mara wakala alikuwa wala farid farid nyama na mkate supu na mkate ule ule maulato ule muyakazi akala mpaka akashiba ashakumaliza kushiba na mtume yuko uko naye akasema ah rasulullah mimi nimefunga nimesahau kula sana mpaka kashiba dhuliyadaina akasema abada an shabi'ta dhulia dena akamwambia mwanamke eh yani ushatia chakula ushashiba acha sasa ndo mkumbuka wafunga mtume sasa lama kampinga dhulia dena kampinga kambela at'amaki Allah wa saqaka akambendelea na somo yako endelea na somo yako kwa hivyo hakumwambia kwamba madamu ati leo nshiba somo yako utailipa hii kwa sababu vile unkula sana na kama unkula tonge moja mbili ndo ati hulipi la yoyote aliyesahau na yeye ana somo somo yoyote ya sunna au ya faradhi akaweka mtea kala kala kala mpaka akashiba bila kukumbushwa na yeye mwenyewe hakukumbuka huyu saumu yake sahihi na ile ni riziki Allah amemjalia siku hiyo kumtunuku akamuumbia sahau asahau ndio Allah apate kumruzuku kupitia ile sahau au apate kumnesha maji kupitia ile sahau ambayo kwamba Allah ameiumba kwake itokee kwa hivyo hiyo yote ni rehma kwa Allah kumhurumia mja wake wenda saa nyingine Allah akamwona mja wake dhaif sana akamwambia sahau akamletea sahau ili ale apate nguvu hadha rahmatullah ala ibadi hii ni rehema ya Allah ambao humshika mja wake na humrahamu nayo mja wake naam hayo ndo baadhi ya masail ya leo inshaallah taala tutakomea hapa kwenye hadithi ya 26 naktafi bihadha alqadr maana hadithi inayofuata ni masala ya alhajj takuja kuanza darasa yake khas naktafi bihadha naam